sinuwun kok jengkar saka palenggan. Menika wau kula semar balang sekar kan wanita ingkang mlebet dhateng kayiwangan. Batobat, tobat lanyo-lanyono wong wadon mlebu menyang kayiwangan iku antuk pakone sapa? Kakang mbok mugi kauningan menawi mboten klintu pilih wanita kala wau taksih kula sinuwun piyambak. ora nyono yen disusul garawane kok ngerti yen mapan ana kene kula piyambak mboten mangertos apa bos wancine sinuwun kudu ninggalake marang para garwa widodari lajeng kados pundi kakang mbok wis yayi ditrimakake aku percaya sinuwun ora bakal tega marang para garwa widodari namung kula midhangan pawartos kacarios panaisa sampun kondur menika angel medalipun nanging aku percaya sinuwun kuwi sedulure akeh mbok menawa para mitra-mitrane bisa tetulung marang sinuwun mekaten kakang mbok ya wis di awake dhewe ketemu nom ya kudu trimo Trima ing sapandum ya yan. Ya wis diterima-terimaake ya di ngenteni sak selane wae. Banyu Melayu nopo? Kakang, Apa? Aku mau manjing karang pawito daren. Jari sarwedi jebul di sini mungen mesen-mesi hati. Kue baru Suara sumbut karo sing goleki kakang, aku wis ora mikir maneh. Wong sing digoleki wis enak kepenak ana wangan Aku rak wis kandha to. tinimbang kegelan atimu aja kuwi mlebu nyang kayiwang aku nekat yen ora tak rewangi nekat aku mundak ora weruh dhewe yen mung sing kandha wae aku kurang ngandel wah CONG tenan lho tekate nusul dhewe lah kowe wis ngerti dhewe saiki Lah karepmu piye? Aku wis trima, Kakang. Aku trima momong anak. Aku wis ora mikir meneh. Kok malah ngepret. Wangune kae mau nesu sebab kesendu saka tumindakku. Mok kapakake? Okay? ora kuat ngampah atiku dhewe tak balang kembang. Weh, golek gawean wong. Ah, sosok demen ganggu marang kamar dikaning liyan. Sirikan gedhe aja sok demen ganggu wong sing lagi pepasian. Kuwi gedhe dosane. Aku wis ora kuat tenan kok, Kakang. kae nututi aku mangsa bodho kakang weh goleki gawean aku bocah iki Lirikin panggeng sama lekan drum Sandra muda pekik warnane sapa iki? Prabu Kalidinata Teng Silakandha aru binangun sira sapa? Aku sukma ora duwe jeneng. Ora malila dadamu, sak karepmu lu mung ngarani. Ana apa? Aku golek iburunku. Ora ana kidang menjangan. Burunku wanita ingkang sasar tumindake wani kanggo marang kamardikanku. Kae mau ndak jaluk bakal ndak percaya. Wah, ora kondang menang karo wadon. Yen manih karo aku, Kakang nih. Lena dinek. sawise kuwi nyumurupi kahanan kang sak saknyatane kaya kang wis tak kandhakake mau kakang aku wis ora mikir maneh lahir batin iya puluh tak pikir mung rerujit tati paedae apa tinimbang aku duwe bojo mung gegasah ati luwung aku urip ijen karo anakku wae ya aja gampang kowe muni kaya ngono dieling-eling apike wae eleke ora usah dieling-eling wong arep rusak karo arep apik ki gampang nek arep rusak aku trimo rusake wae kakang diapi ana wis ora bisa oh ya aja kaya ngono kabeh ki lagi kesurung rasa nesu kok Dura wening pikirmu. Wis kok Kakang, wis tak antepi aku luwung urip ijen tinimbang nyumurupi lakon kang mung tansah nurjit atiku. Lho, weh, wangune mrene wonge. Maras minggir dhisik. Kalindra kang prapto iki sapa? Prabu Kalidi kuwe sapa? Begawan Patma Yaksa iki pertapan ngargo sekar. Piar apa? Aku golek isukmu ilange ana kene. Yo. Ora colok obon nanging colok srengenge kuwi mau satemene sukmaku lan adiku mandandari. Kurang lega rasane ati kula mung durung bisa maca utawa manggam. Tak kembali ya eh, Prabu Kalidi. ake pisan tinimbang nyenyepet meripat jejembek jerambah sirno dining gelap sayuto ndi kakang ratu mau wis tak sirna ake disirna ke priye ayo ilang wis tak tibani gelap sayuto kakang kakang lah kok gue tego kaya ngunuki karepmu priye to kakang kakang Yeah. priye to kakang ora mesake karo aku wangi pirang-pirang sasi lunga saka kasatriyan goleki dheweke kok malah kowe tega karo panuwun iki mau priye. Lah aku malah bingung to iki karepmu iki priye Kowe kena gawe lara ning aja nganti gawe pati kakang Lho jare kowe wis ngemoi jare kowe pendhita pinter mokal nek ora ngerti marang isine ngatiku jare pendhita waskita kenapa ora bisa maca atiku iki malah bingung kok aku lah kowe iki jare wis ngemohi bareng tak lungake aku malah dikira ora was iki njur piye kowe iki jane iki jek seneng apa ora ora perlu aku matur mestine kakang ngerti atiku nglabuhi dulur wedok ki ya kaya ngene iki kok padu keperluan kene mbelani sing dibelani wis rukun kene jek pingget mulai ya wis kono do padu aku tak ndelok do rame aku tak ndelok ora campur saiki kaya ngono ki ngrakasake atiku mongko lek ku mbela kowe ki temen-temen lho tenang mlojane rak wis tak kandhane to nek wis diwengku wong lanang ki aja melu karo wong tuwa urip dhewe usaha dhewe nek mung ijik kumpul ngene ki aku ki nek krungu sing ora apik ki melu belani ning sing tak belani nyatane cek. renggang gula kemepyur gula ulut pulut manjur nyang endi ilang hayombo wong wis bablas tak tibani gelap sayuta yen kakang ora gelem goleki aku trimo mati wae kakang nyo aku paten babar pisan ya mung kali nari bejamu Pasti jodohmu apa dudu nek pasti jodohmu ya sak isih ketemu. Nek wis dudu pasti jodohmu kowe ya kudu narima ya ayo digoleki. ana satriya ingkang dahat nalongso lumaku kaya binduru ijen tanpa kanca Joko celuntang apa kakang mara tumuli purbanen satriya iki ngestake dawuh kakang eh satriya bagus jenengmu sapa janaka eh inggih harjuna menika nami kula aku joko celuntang aku pegawan dharma sarana kula pun sengkan kula pun turunan rupamu bagus ning guayamu kok kaya wong murus hamba kamu mawar mingkus gemprang saja kaya mentas kalah perang kuwes kok ngendi he eh? wale-wale menapa Raden saestunipun kula mentas bondo yuda tanding kalian pandhita yaksa peparap pegawan patmo yaksa nanging kula kawon lho kok elok mongko lamun nonton kahananmu kowe iki wong kang sekti mandraguna malah akeh kang padha walok manawa sira iku lanange jagat uger bondo mesti jaya Opo mana yang tanding karo buto mesti menang lah kue kue cakil piro wak sing kok pateni ewa dini karo buto kok nganti kalah mengko gak kalah mungkin sebab keweleh karo kulawarga. warga menika sanes menopo menopo karyan kulo oh lah lah ya iki. kue penak dilo banjur lali ngono kok aku ki ora elek-elek kowe bakal nyimpang saka garis sing keluarga sawetara ki ora apa-apa weton aja nganti lali marang kabeh para keluarga muduning kabeh para kawulanmu yen kowe ora ngrumangsani kowe bakal keoleh-oleh sak teruse kaya mengkono iku Mbaya wis todi aja didukani mesakake wong wis kalah perange kok isih dipojokake lelakone. aku iki ora mojo akak iki mung ngelingake karep ben bisa eling marang kabeh kulawargane Kakang. Anggen kula wonten kayuwangan jumeneng napa menika mboten sanes namung nuhoni sabdaning Jawata karana kula mentas sinaraya dening Jawata nyirnakaken Prabu Niwata kawaca mila kula ginanjar dados narendra tuwin ginarawakaken kalian para widodari prataning patmayaksa ngune ana kene tetengan lawan kabeh kula eh sajae arep golek serayan aja mau maju ijen ayo kebuten wong limo maju bareng legane atiku ha aku belakno kawan patmo yakso dharma sarana belakno ayo tanding karo aku aku mesti kalah sabab aku orang duwe senjata cakra padha aku orang duwe jimat kelima sada Setyaji ingkang dados patmayaksa kala wau kula Yai. Darma sarana kala wau kula Kakang Prabu. Aku sing dadi jaga cluntang mau. Kula sengkan kala wau Kakang Prabu, kula pun turunan kala wau. Ingin namung labet anggen kula ngupaya dhateng adhi kula Janaka Kakang Prabu. Namung sami kok Yai. Kula nggih dipun tangisi adhi kula sembodra supados ngupaya Yayi Arjuna ibune aku jaluk pangapura ibune bareng wis konangan dhewe njur ngapiki aku abene wae isih mancah ora ngemungno sepisan iki ya ibune wis jeleh aku ngrungokke okay. Angger konangan cari kapok ning nyatani malah ndodro. Ora. Bisa niki ya. Ning wong tuwa bareng. Eh, ning arepe wong tuwa-tuwa kok yang-yangan iki arepe. Mboyo engko. Engko wis turu tutuke. Hmm. Namung mugi kawuningan yayi sak jengkar paduka negari ngamarta wonten nem-neman nami Bambang Parto. Bareng Janaka kurungu ngamartana manungsa jenenge Bambang Parto Dewa konjur njur bablas tanpa pamit. Lha kleru bocah iki. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Prayogane pri. Monggo yayaji lan para kadang. Tumuli kula kanthi enggal semusul dhateng Amarta, ngertosa menawa dadi babagan lampahan menika, Yayi. Monggo kula dherekaken Prabu. nyandak aku iki sapa? Aku Arjuna, kowe Bambang Parto Dewa kang wani celandakan depani praja Ngamarta. Arjuna landep dengkul pamikirmu. Aja mok kiraku dakah-dakah depani marang kamuktenmu kuwi ora. Mara coba aku arep takon, Parto kuwi jenenge sapa? Parto kuwi kekasihku. Dewa kuwi apa? Dewa wis ngarani janakaning dewa kuwi sapa oh Yayar Juno pun kakang Bathara Kamajaya anggon kono praja ngamarta mung ngenteni marang prataning Pandhawa Wuskinudrat kersane jagat Pandhawa ora kena pisah limo kudu kumpul marga iku mujudake kekuwataning praja lan wis kajiwa dening para kawula. Yen nganti Pandhawa kuwi cicir sawiji bakal geger swasana praja Ngamarta. Kula nwininggi. Kula ngaturaken sanget aginging panuwun pekulun. Gandeng wis paripurna darmaning pun Kakang. pun kakang mundut pamit yai daya-daya kundur magayiwangan tetep pandhawa jaya salami Jayamara tamu kirta ning bedah negara Ngastina Prabu Duryudana ora trima arep ngrembug negara Ngamarta ya tadhaon Prabu nuwun kula nyanyaji purnaning lampahan menika monggo Koko Prabu kula dherekaken ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti ingkang karya jagat dene Pandhawa tetep wetah gangsal jaya salaminyo hawet saking pangayoman paduka inggih kanthi manunggaling Pandhawa tetep mardika salamina bumi nuswantara Koko Prabu